gods yung kasama ko ngayon Kumulog, dumaan lang kami uh-huh. Ako na yung bahala kumana sa mga yan Mga yan, gods masyadong busy na kasi Para magpaabala problema nyo na yan uh-huh. hmm, Problema mo na yan Oh sinabi ko sa'yo hindi kita kakilala Ano ka ba? Ikaw na nga nagsabing iba yung dating ako Wala ako'y iba na hmm. Shit kung wari nawala Ibabalik bigla na parang ea mo Pagtapos naming sumagad si smoke Na dala-dala na choke Pati na sa nakapok Sa ngalangalan niya nung Pinayo ko nila Laro-laro niya pa sa throat Parang flow ko makulit Bigla ko lang naisip to Pigang-piga na nga Kaya titigil ko na lang Stop Better guess Adrenaline rush Biglang bibilis Parang gilat It's a must Gotta get the cash All good pa din kahit di the same Cause uh, mga ups 50-50 Napadami lately Dumay din uh, uh, Habang sila hating Mga demons yeah face it sa mga YG binibasic YG nasa third Wavy next to surf Demons tryna flirt Make my money twerk YG nasa third Wavy next to surf Demons tryna flirt Make my money twerk Yeah pagka-pull up Sobrang grimy Dala kumula Dala niya hotkeys Galing Colombia Ubus yung 1G Yung mga shooters Para bang Nazi Na parang tupa Tagin lang nung 90 Namala dyan, weak Kilin gamit lapis uh. Yung pagka-spit ko sa beat Pampapawis Ubus parang manchis Chill homie, I got this Laging nasa gig Kitang kita mo yung mash pit Pag uh-huh. kami yung nakalinyang mga artist uh-huh. Aming fan base Kami asa watchlist Soundtrap kami unli Alam mo na got it, got it Luma na yung kibig na yan, paris na yan Hindi nyo ko pwede lukuhin ng ganyan-ganyan <laughs> Pilipino babalaan Walang busi na sasagasaan Tunay na buhay naranasan Mabilis ang oras babagalan Babalagbagin sa balagtasan Dati kami pinangangaralan Ngayon kami pinag-aaralan Tumatawad walang kasalanan Ngayon sinong gustong mapasahan Magbabago na ang kapalaran mali mo ngayon tatamaan Sa mukha Bawat space meron lesson Napatalas sa dila mo. Mag-isip-isip ka. Baka ikaw ang masugatan ng talim niya. <laughs>